Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Evo, ove godine je po prvi put u Hrvatskoj dodijeljena nagrada zaklade Erste za socijalnu integraciju 2009. godinu. Narodu su dobili knjižnice grada Zagreba za svoj projekt knjižnice Otvoreni vrata. Radi se o jednom projektu koji se bavi djecom s posebnim potrebama. Po, po tom pitanju da nam malo se objasni u stvari o čemu se opće radi i kakva je nagrada zaklade Erste za socijalnu integraciju. E, moj današnji gost, voditelj projekta pri zakladi, gospodin Dejan Petrović, dobro večer. Dobro večer. Projekt e, nagrade za socijalnu integraciju ide i dalje. Zaklada Erste objavila je poziv za podnošenje prijava za projekte za dodilu nagrade u 2009. godini. Pa evo, za početak bi evo, našim slušateljima koji sada neki su čuli, neki nisu, neki su se možda već i sami javljali kroz svoje organizacije na natječaj, ali evo mogli bi predstaviti samu zakladu, o čemu se opće to radi. E, pa već samo ukratko da kažem, prva, prva bitna stvar je da zaklada Erste nije Erste banka, što moram uvek da se, da, da se malo ogradimo. Mi smo najveći pojedinačni vlasnik deonica Erste banke, znači, ali nis, kao takvi nismo, nismo Erste banka, znači da, nas, da, da se ogradimo od, od Erste banke, znači ovo, ja zastupam Erste fondaciju ovde, odnosno zakladu Erste. E, Erste fondacija je relativno mlada fondacija i kao ovako kakva je sada e, postoji od 2005. godine, ali je direktan naslednik prve austrijske štedionice koja postoji od 1819 i samo ću kratko da kažem da imamo tri e, glavne linije u, po kojima radimo, to je kultura, evropske integracije i socijalne integracije. Što se tiče nagrade, nagrade za društvenu integraciju, e, koja je ovo, ovo je druga godina kako e, radimo ovu nagradu, ja prvo želim da se zahvalim svim organizacijama koji su prošle godine aplicirali, pošto je Hrvatska bila zemlja sa najvećim brojem aplikacija i kao Kažem, zato i imali smo drugo mesto je osvojila knjižnica grada Zagreba, kao što ste već rekli. Ove godine smo uključili još četiri dodatne zemlje, e, to su Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Kosovo, kao jedna nova zemlja, tako da mislim da će ove godine da bude još veći broj aplikacija, ali smo ove godine odobrili mnogo veći nagradni fond i više organizacija će biti nagrađeno. E, rekli ste to, e, radi se o zemljama cijele ove regije. Radi se o zemljama, da, to je, znači, one koji su bile prošle godine, to je Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija, plus, znači, Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Rumunija. Znači, osam zemalja ove godine uz nagradni fond 295.000 e, evra. Koliko e, ste rekli da ste dobili ovih e, prošle godine Iz Hrvatske, je bilo, iz Hrvatske je bilo negde oko 150 aplikacija, e, najviše iz Zagreba i okoline, ali moram priznati da je dosta aplikacija stiglo iz Rijeke, iz Osijeka, par aplikacije Vukovara, tako da mislim da je bilo relativno pokriveno, ne onako kako mislim da može više, mislim da u Hrvatskoj imam jako dobrih projekata, mislim da Hrvatska radi puno na, na osobama koje su gurnute na ivicu društva i zato mislim da bi trebalo pokazati kroz ovu nagradu u stvari šta se u Hrvatskoj radi. Jer ova nagrada nije samo e, za one koji će da dobiju nagradu, ova nagrada je pokazatelj e, celokupnih promena u društvu, šta se radi u društvu, jer mi e, posle to promovišemo, znači ne samo nagradu i ne samo nagrađene, nego čitav region i čitave zemlje. Znači ovdje ne radi se o klasičnoj, e, u stvari to nije donacija, nije ne, ne, ne. raspisivanje nekog natječaja za donacije, nego mala je razlika u stvari. Da, nisu, to, mi, mi ne finansiramo projekte koji su u razvoju, mi finansiramo projekte koji već postoje, koji funkcionišu, koji imaju neke merljive rezultate. E, jer smatramo da ukoliko, ja mislim svi mi možemo da napišemo jako dobar projekat na papiru, ali ako toliko taj projekat ne profunkcioniše, a znamo kako u našem društvu to teško ide, e, mi smo odlučili da znači nagradimo projekte koji rade, koji funkcionišu, koji su ili su radili, mislim to može biti neki projekat koji je rađen od 96. 99. recimo, pa je donao dobre rezultate. Tako da, bez obzira da su to stari projekti, novi projekti, svi oni koji se bave društvenom integracijom mogu da se prijave. Evo, prvog rujna zaklada Erste dakle, objavila je poziv za podnošenje prijava za projekte koji imaju za cilj socijalnu promjenu, stvaranje društven, društva jednakih mogućnosti za sve. Pa ovako, možemo sada pojasniti ko se sve može javiti. Dakle, na koji način i na koji način se može javiti. Ali ajmo prvo ovo. Pa, kažem, mogu se javiti znači sve e, nevladine organizacije, javne institucije, mediji, religiozne grupe, koji se bave osobama koje su gurnute, integracijom osoba koje su gurnute na uh, ivicu društva. To je bukvalno sve, mislim to može biti sve, znači to su osobe sa invaliditetom, to su deca, to su manjine, to su romska populacija, recimo ne toliko koliko u Hrvatskoj, koliko u nekim drugim zemljama gde su oni mnogo, mnogo brojniji. Uh, to su uh, ovisnici, eto, to samo neke oko koje nabrajam, ali znači sve osobe koje su na ovaj ili na način na marginima društva su, znači, žene u nekim slučajevima i tako. Geo bi sad jedno samo malo pauzu napraviti. Evo, poštovani slušatelji, dalje smo sa mojim današnjim gostom, voditeljem projekta pri zakladi Erste, gospodinom Dejanom Petrovićem. Evo, što se tiče ove e, nagrade, rekli smo da je to cifra skoro 300 tisuća eura. Pa na koji način se sad ta e, svota raspodjeljuje po državama, po organizacijama, kako se sada to rangiraju te nagrade? Znači mi nagrađujemo e, ove nagrađujemo sve sve zemlje zajedno. Znači nije po zemljama ni po državama, nego je e, 295 tisuća evra za znači, sve zajedno, za prvih 20 plasiranih organizacija. Prva nagrada je 40 tisuća, druga nagrada je 30 i treća nagrada je 20, a sve ostale nagrade od, od e, četvrtog do recimo 20. mesta su između 10 i 15 tisuća evra. I na koji način e, sada teče ovaj e, sistem, dakle tog ocjenjivanja, apliciranja i tako dalje? Pa mi imamo 16 članova žirija, od kojih su 12 iz regiona, odnosno iz zemalja koje učestvuju ove godine. Iz Hrvatske imamo dva predstavnika, nemamo iz svih zemalja dva, iz nekih ima po jednog, ali iz Hrvatske kao veće, jedno od većih zemalja koje učestvuju imamo dva predstavnika i mogu da ih napomenem, to je gospođa Andreja Felman i e, gospođa Jelena Berković. Tako da njih dve će biti predstavnice iz Hrvatske i žiri će u drugom mesecu 2009. godine odlučivati o o pobednicima, odnosno prvih 20 aplikacija. A znači da to će se negde tamo veljaći, onda već znati ili do kada će biti da, javno? Da, e, bit će objavljeno odma, barem, barem oni koji su prvih 20, nećemo verovatno objaviti ko je, ko je na kom mestu, ali ćemo objaviti barem onih koji su u prvih, u prvih 20, a pre toga će, znači, imamo nek, neku vrstu e, odbora koji će raditi prisele, preselekciju e, svih, pošto očekujem, prošle godine smo imali oko 400 projekata, očekujemo da će ove godine biti i, i više, tako da ne može žirija svim projektima, nego ćemo imati preselekciju u kojoj se nalaze ljudi koji su stručni za, za to i odabrati nekih 100 aplikacija koje ćete da se žiri. A koji su vam kriteriji prema kojima zaklada odabire koga će nagraditi? Dakle, to je ono bitno da uopće uh, aplikanti znaju imaju, imali smisla slati tu projektnu, odnosno nije projektna, nego dokumentaciju na natječaj. Znači, odlučuje se po, e, recimo, održivost projekta. Uh, pošto je bitno, bitno nam je da održivost projekta ne toliko da li projekat funkcioniše u dve, tri godine, nego da li, da li je imao potencijal da bude održiv, pošto znamo kako je kod nas e, teško naći finansijska sredstva za nastavak projekata, tako da gledamo samo da li postoji mogućnost, održivost, postoji mogućnost za održivost projekta, e, koji su, e, koliko ima učesnika u projektu, odnosno koliko je učešće učesnika u projektu, da li, su oni, da li se mi samo e, njima nešto, sa njima nešto radimo ili oni stvarno učestvuju u projektu da li je projekat inovativan ili nije inovativan, znači da li ima neke, neke novine u sebi ili to projekat koji je postojao, da li postoji mogućnost da se projekat ponovo se primjeni u nekoj drugih zemalja, u nekoj drugih gradova, zato što smatramo da ako je to primjer dobre prakse, zašto bi se taj projekat držao samo u jednom gradu, nego bi ga trebalo promeniti i na drugim mestima. I to su uglavnom neki od... E, kriterijumi nisu, nisu specificirani e, tako da žiri sam u stvari donosi odluke u gledajući ceo projekat. Dakle, komisija dobro pročešlja to svaku, svaku aplikaciju koja stigne, prekontrolira se dakle, i, i evaluacija projekta, njegov tijek i kako je ono nekako taj završio. Mi ćemo, ja ću samo da napomenem, mi ćemo svih, sve projekte koji uđu u taj neki uh, uži izbor za žiri tih nekih 60 do 100 projekata obići i videti kako oni rade, da li stvarno rade i snimiti dodatni, uzeti dodatne materijale, tako da mislim da je to interesantno i da će žiri imati pun, potpunu sliku o tome šta se radi i kako se radi. Mislim da će to biti ove godine lepo urađeno. Ok, idemo sad još jednu malu pauzu. way out west in the Golden State. When I'm headed home, I just can't wait. A pretty little girl that's waiting for me, and the California boogie, it's the place to be. Bakersfield, up at the Golden Gate, down in San Diego, all throughout the state. The cats and kittens love to move their feet. I think the California boogie is a crazy beat. Evo i dalje smo sa našim današnjim gostom, voditeljem projekta pri zakladi Erste, gospodinom e, Dejanom Petrovićem i pričamo o nagradi za socijalnu integraciju koju zaklada Erste dodjeljuje svake godine za razne projekte. Šta se tiče e, samog ovoga odabira i načina na koji način su članovi sami odabrani, on, dakle njihove kompetencije. Znači, članove žirija smo odabrali, e, pokušali smo znači, da povežemo medije i ljude koji se bave civilnim društvom. što se tiče e, Hrvatske, recimo e, konkretno iz Srbije imamo direktora B92 Verana Matića koji u žiriju i predstavnika civilnog društva koji je vrlo priznat. Tako smo i u Hrvatskoj pokušali, znači uzeli smo gospođu Andreju Feldman koja je bivša direktorica Soroša i radila u organizaciji Idemo, e, sada je trenutno ima novu organizaciju i živi u Splitu. A što se tiče Jelene Berković, pokušali smo znači, da nađemo nekoga iz medija, koja je, mogu da kažem, neutralan u nekoj, e, jako je teško nama bilo e, naći znači ljude koji će stvarno objektivno da izveštavaju e, i da nam prikažu situaciju kako jeste, mislimo da je ona relativno objektivna, tako da se nadam da će dobro da, da da obavi posao. Što se tiče ostalih zemalja, znači tu su uglavnom predstavnici, imamo i predstavnike iz kulture, predstavnika iz umetnosti eh, i e, umetničkog sveta, iz razloga što ima dosta projekata recimo koji se bave integracijom kroz neke umetničke projekte, recimo eh, razne fotografske radionice, video radionice i onda osobe koje se bave samo socijalnom integracijom ponekad ne vide te projekte kao uspešne. E, tako da smo pokušali da napravimo neki presek ljudi i iz, iz raznih e, oblasti, da bi stvarno na najbolji način odabili projekte. Ima li zaklada ste neke druge vidove financiranja neprofitnog sektora? Jer znamo da državne službe, organizacije i tako dalje imaju nekakvu već po onoj e, institucionalnoj vezi, dakle to imaju financiranje rješeno. Mi imamo, mi imamo fondove koje, mi 20% od naših ukupnih fondova znači dajemo na finansiranje projekata, raznih projekata koje se bave društvenom integracijom ili društvenom transformacijom. E, tako da ja pozvao organizacije koje smatraju da su njihovi projekti interesantni, a na, znamo da će sve organizacije smatraju da su njihovi projekti interesantni. Ne treba da nam šalju e, znači, detaljne projekat, nek pošalju ukratko pola stranice o čemu se radi, pa ćemo onda razgovarati. Znači, od 20% od ukupnih fondova e, mi, mi dajemo na razvoj neprofitnog sektora praktično, na, na, na razne e, projekte, a 80% ide na projekte koje mi sami razvijamo ili u saradnji sa većim partnerima. Ok, to ćemo i kasnije, na, odnosno na kraju emisije ćemo dati telefone, adrese, mailove i tako dalje gdje se i na koji način može doći do informacija. Ok, idemo i sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda lagano prema kraju. Poštovani slušatelji, dalje smo sa današnjim gostom, voditeljem projekta pri zakladi Erste, gospodinom Dejanom Petrovićem. Evo sad idemo polako prema kraju današnje emisije. Sad izlazimo malo iz ovoga, e, dakle, sa fokusa današnje i sa, sa teme same današnje emisije, dakle, nagrade Zaklade Erste za socijalnu integraciju. Evo vi kao od dugo godina ste uključeni u rad i zaklade i tako dalje. E, znate kako funkcionira e, civilno društvo ovdje na ovim prostorima kao jedan objektivni e, svjedok, možete reći kako ste zadovoljni procesom razvoja društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj? Dakle, kako, kako opće hrvatske tvrtke i općenito tvrtke na prostoru, ne možemo reći, bivše Jugoslavije gledaju dakle na društveno odgovorno poslovanje? Pa ja neću biti politički korektan, tako da ću da kažem uh, stvarno šta mislim. Mislim da postoji jako dobrih, kao što sam rekao na početku, organizacije i projekata i da postoji velika želja uh, da se konkretno u hrvatskom društvu dese promene e, na integraciji. Problem je u tome što mediji jednostavno ne vide i ne žele da vide, niti žele da promovišu ovakve projekte. Ja imam velikih problema da promovišem ovu nagradu konkretno, ali znam da čuo sam i, i da drugi imaju problema da se, da se nađu u medijima, što smatram da bi trebalo da se promeni, jer smatram da malim organizacijama je bitno, jako bitno da budu vidljive, da se pokaže da to što oni rade je viđeno, da budu priznate od e, društva. Ne mora to biti finansijska pomoć, e, Ako sad govorim konkretno o tome Dakle, ako vi uradite lep projekat, da to neko napiše, da to neko objavi u, u novinama, na televiziji. Ne, vi nemate na televizijama emisije koje se, koje se bave socijalnom i društvenom integracijom. Treba da postoje takve stvari, to je lično moje mišljenje. Ja nisam iz medija, tako da... E, što se tiče tvrtki, e, organizacija, mislim da i tu može jako puno da se uradi, e, mislim da može da se trebalo da taj neki corporate social responsibility, taj neka odgovornost, e, društvena odgovornost tih organizacija, da treba da se popravi. Ja mislim da ima želje, ali sad tako mislim da, da kod njih i postoji problem u tome da oni ne, ne mogu da se tačno, konkretno orijentišu šta hoće da rade. Ima, imali smo mi primere kada su se nama javljali i pitali nas e, e, da, da im predložimo projekte koje da finansiraju. Ali to je još jedna od stvari koja recimo RST fondacija pokušava da urade, to je da napravi neku neku spregu između Erste banke, Erste fondacije i najvećih klijenata Erste banke, da pokušamo da napravimo neku vrstu, neki neku bazu dobrih e, praksi iz određenih zemalja i da se onda tim velikim organizacijama ponudimo te projekte. Konkretno imali smo US Steel koji je došao i rekao nam da bi oni investirali za romske projekte u Srbiji i mi smo im dali par projekata koji su bili prijavljeni za prošlogodišnju nagradu i jedan od tih projekata je sada e, će biti finansiran od US Steela. Znači, to je samo jedan primer kako bi trebalo. Ovo je početak nagrade, početak e, čitavog e, procesa i nadam se da ćemo vremenom to uspeti da ostvarimo. Tako da se samo, samo ono, molim vaše slušalce da imaju strpljenja malo i sve ostale, jer razviti ovakvu nagradu nije jednostavno i mi imamo grešaka i problema, tako da... Evo, imam dojam takav da je naš poslovni sektor općenito u regiji prepoznao i zna financirati, dakle sponzorirati na taj način sportske klubove i tako dalje, tako dalje. A ovo što se tiče baš to što ste pričali društveno odgovornog poslovanja i investiranja dakle u neke civilne inicijative u uh, lokalnim sredinama da to je tek nekako u povojima. Evo sada... Pa to ja mislim da je opet povezano sa nekom vidljivošću, ili jer uh, organizacije, firme koje hoće da uh, finansiraju, one bi volele da budu vidljive razloga kad, kad je to neko sponzorstvo u pitanju. A, po meni, ako je neka, neka nevladina organizacija koja se bavi društvenim integracijom dobro vidljiva od strane medija, onda će imati verovatno i više, veću priliku da dobije sredstva od ali mislim da i organizacije ne treba samo da se orijentišu na, na, na stvari koje su vidljive, nego na stvari koje su za dobrobit društva. A kako sad gledate baš na same organizacije, koliko su one educirane, koliko su uključ, upućene u stvari na, kako bi se reklo, korporativne donatore? Pa mislim da je, ceo, da je problem e, ne samo u Hrvatskoj, nego i cijeli bivšoj Jugoslaviji to što se, e, što su se strani donatori naglo povukli e, i sada je postao jedan prazan prostor, jedan vakum u kome, u kome se traži sada novi način sufinansiranja i sufinansiranja. Jer mi smo svi navikli da imamo strane organizacije koje, nam, koje su tu i kojima se mi obratimo, a sada polako učimo svi, uključujući i mislim, neprofitni sektor, nevladin sektor, kako sada u novim novoj situaciji da se, mislim da je najveći problem, mislim da je, da je Hrvatska tu mnogo ispred e, recimo pomenuću Bosnu i Hercegovini i Srbiju, e, mislim da je mnogo ispred, e, ali mislim da i dalje i tu treba raditi dosta na tome konkretno projekti koji se apliciraju kod Evropske komisije ili Evropske unije, to su veliki projekti, ljudi ne znaju manje organizacije, to ne mogu same da rade, znači treba razvijati taj neki uh, pomoć pri pisanju recimo aplikacije projekata za Europsku komisiju. To bi bilo nešto što bi trebalo možda raditi. Znači, ta neko, to neko obrazovanje za, za, i, i preusmeravanje na nove donatore je, mislim, ono što će, što će biti e, problem u narednim u narednom periodu, ali mislim da da ih kažem Hrvatska je dale, mislim da je ispred ispred ostalih e, zemalja u regionu. Evo dosta e, donatora e, traži dakle taj nekakvu mogućnost samofinanciranja. I sada ne postoji li tu neka opasnost samofinanciranja da te male udruge koje se bave nekim društveno korisnim radom da kroz to samo financiranje zaborave na ovu svoju osnovnu misiju i ciljeve i prerastu u stvari u nekakve male tvrtke. Pa ja se nadam da, da neće, ali kažem, zato, zato, zato treba da postoji investicije koje dolaze od strane velikih tvrtki koje, koje će da finansiraju nevladine organizacije. Mislim da nevladine organizacije ne treba da se rad, da se bave uh, e, samo finansiranjem u smislu da, uh, da prodaju, da, da da nalaze sredstva na taj način. A, mislim da treba da se okrenemo velikim e, hrvatskim tvrtkama, govorim konkretno sad ovde, i kao i stranim koje se nalaze u Hrvatskoj. Mislim da treba insistirati na tome da recimo austrijske e, tvrtke koje se nalaze u Hrvatskoj daju za projekte razvoja civilnog društva u Hrvatskoj. One, uzim, one zarađuju na ovim prostorima i treba e, pare koje zarade znači na ovim prostorima da da, da i ostave. To je recimo jedna strana Erste fondacije koja preko Erste banke koja se nalazi u Hrvatskoj uzima pare i pare odlaze u Austriju, ali mi kao fondacija te pare vraćamo nazad u zemlje iz kojih e, banka dolazi. Mi ne radimo u Nemačkoj, ne radimo u Švajcarskoj, niti u drugim zemljama u kojima mi nema banku. Znači mi radimo samo u zemljama u kojima banka postoji e, da bi te pare vratili na neki način. Mislim da je to jedan od dobrih primjera. Ne bi sad da reklamiram ovde fondaciju, ne govorim zbog toga, nego govorim kao jedan od primjera kako to može da se radi. Eh, evo sad smo na samom kraju, ako imate još nešto za dodati prije, eh, eventualno rok za podnošenje prijava, to je bilo zanimljivo da znaju naši slušatelji do kad mogu aplicirati i na koju adresu pri, aplikacijni prijevni proces je otvoren znači do 14.11. i mož, mo, mogu se prijaviti na adresu to je www.integrationaward.org eh, na engleskom znači E, tamo postoje i ceo opis projekta na hrvatskom, kao i prijevni formular koji je takođe na hrvatskom i može se ispuniti na hrvatskom. Znači, onda ćemo ga mi prevesti posle. Tako da bi ja pozvao ponovo, stvarno ove godine, e, mi smo bili jako prijatno iznenađeni prošle godine brojem prijava iz Hrvatske. Bilo je do duše dosta projekata koji su se bavili ekologijom, a, ali bi stvarno pozvao znači, organizacije iz Hrvatske se ponovo prijave i eto, pa ćemo da vidimo, ja se nadam da će ove godine da bude i više dobitnika iz Hrvatske, pa ćemo moći ovu emisiju da ponovimo negde u drugom mesecu sledeće godine kada ćemo već imati spisak e, organizacije. Na, u svakom slučaju, da, možemo čuti pa videti kako je završio od ovoga cijeli proces, koliko je organizacije iz koje države, evo malo da i usporedimo cijelu situaciju razvoja civilnog sektora, da, općenito u regiji. I, I ne da ja pričam o tome, nego da pozovem organizacije koje su stvarno izabrane, da one pričaju i da one govore o svojim projektima. Mislim, nema, svrhe, nema potrebe da se mi kao fondacija reklamiramo, nego da stvarno organizacije koje su uh, ušle u prvih 20 priče o svojim projektima. Evo, puno vam hvala na ovome. Hvala Istrpno. vama, hvala vama. E, poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Evo, e, sve informacije o e, Erste fondaciji možete pronaći i na našim web stranicama www.domachi.hr. I do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. si aprono le stanze allo squillo delle trombe, la dignità collassa il drago